Zato ga molim Subhanahu wa ta'ala da nas podrži na njegovom putu, da nas pomogne svim onim što je neophodno da bi jedan rob Allaha Đalešanu ustrajao na putu ka Allahu Tebareke wa Teala. Mi ćemo večeras uz Allahu Tebareke wa Teala poći govoriti nešto o onome što su u današnje vreme neki ljudi spomenuli kao dokaz svojoj tvrdnji kada su rekli da je dozvoljeno muslimanima da uzmu učešća u demokratski izborima na glasanju pri ulasku u parlamentima i tako dalje. Jedna braća od stvari koje su ovi ljudi spomenuli u svojim fetvama i na osnovu čega su većina muslimana u nevjerničkim državama postupili uzimajući učešća i dlazeći na glasanja bez ikakve razlike u odnosu na kršćane, židove i druge nevjernike. I dajući svoje glasove, čak kao što se spominje u jednom pismu jednog učenjaka današnjice, da lično se obraća Bušu i kaže ja sam savjetovo muslimane Amerike da, da daju glas tebi. kažem šta će ti ljudi kazati Allahu te baraka ta'ala kada ih pita kada ih pita zašto ste dozvolili muslimanima da glasaju za takvog jednog prokletnika i krvopiju muslimana najvećeg zulumčara današnjice a da nisi bio zadovoljan da taj dođe na vlasti ne bih rekao da ga glasaju nego se prvo kod tebe pojavilo zadovoljstvo sa time i sa tom ličnošću a onda si s obzirom da imaš određeni autoritet progovorio si što si progovorio No kažem, to je između njega i Allaha Tebare Kotala i bit će zasigurno pitan zbog toga što je to učinio. Ali, s obzirom da se na te fetve nadovezuju one koje se tiču nas i našeg naroda, mi, inša Allah, pokušavamo da pojasnimo istinu i da je narod sazna i da narod prepozna da su sve te stvari batil i da je to ono što je suprotno vjeri Allaha Šanuhu kao što će inša Allah večeras vidjeti iz jednog fikskog pravila koje su uzeli kao dokaz toj svojoj tvrdnji kao dokaz da je to taj njihov odgovor <clears throat> ispravan i kažu on se temeli na ovom propisu ili pravilu a ono glasi od dvije štete bira se manja šteta od dvije štete bira se manja šteta. Prije nego što navedem neke stvari koje će nam inša Allah pojasniti ovo pitanje i pogrešnost postavljanja ovog pitanja i spuštanja ovu situaciju, želim braću da podsjetim sebe i vas na riječi Ibn Taymih rahmehullahu ta'ala kada je tumačeći riječi Allaha jalla šanuhu iz sura Al-A'raf gde uzvišeni tabarak wa ta'ala kaže nestezbilla قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون رسي господар мой забранюе разврат явни и тайни والاسم игрех والبغي بغير الحق اي неоправдану بريمينو sile. Wa an tushriku billah ma lam yunzil bihi sultana ida Allah smatrate ravnim one za koje on nikakva dokaza ne objavio. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun ida govorite o Allahu jalla shanuhu ono što ne znate. Pa <clears throat> Ibn Taymi rahmehullah ta'ala govoreći o ovom kuranskom ajetu braća, ukazao da među ove velike zabrane postoje dvije vrste. Postoje dvije vrste ovih hrama. Od njih su četiri. Koja je Allah te barakavatala zabranio u svim situacijama osim prisile. U svim situacijama, situacijama ih zabranio osim i kraha u prisile. Dok je drugi haram